Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus hic imperat. Francisco sumo pontifici et universali patri, pax vita et salus perpetua. Petro, reverendissimo episcopo, et universo clero ac populo egi comiso, pax vita et sanalus perpetua. Tempora bona veniant, pax Christi veniat, regnum Christi veniat.